Ekainak bat gaur astelena da eta berri hon albistegia duzu berriozar irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai garasi, irakurri gozatu eta oparitu egitasmoa martxan. Irakur zaletasuna sustatzeaz batera euskarazko literatura eta herrietako liburutegiak ezagutaraztea dira egitasmo honen helburuak Iruñerriko zortzeudalen euskara zerbitzuak eta euskaltzaleen topagunearen ekimenez jarri jarri da martxan egitasmoa herrietako liburutegi publikoak erdigune eta laguntzaile aktiboak direlarik. Berriozarko liburutegi publikora joan eta euskarazko edozein liburu maileguan eskatuta, parte hartu ahalko dugu egitasmoan xabi beti erekainaren hogeita marra baino lehen eskatzen bada. Liburua irakurritai liburutegira itzultzean galdetegi simple bat bete eta gero liburu zainak erosketa txikea emango digu irakurleoi herriko liburu dendetan erabiltzeko. 2008ko jaietako kartelak aurkesteko azken egunak. Ekainaren bosta arte irekirik mantenduko da 2008ko jaiak iragartzeko proposamenak aurkezteko EPA, lanak berri uzarku daletxiko hau bulegoan aurkeztuko dira. Sariak hiru izango dira urten, elduen kategorian 6 euro eta herriko elduenean irureun euro. Azkena, egun euroko sari izango da, aurren artean banatuko dena. Eta musika eskolan izen amateko epeak zabalik. Lehenengo musika ikasketak berrio zarko musika eskolan hasiko dituzten ikasle berriek matrikula egin dezaten gaurtik ostirala labitarte irekita egonen da matrikulazio epea. Goizetan amarterdietatik eguerdiko ordu batetara udaletxiko auzo bulegoan edo eta musika eskolan atxaldetan bosetatik zazpi terdiak bitarte. Informazio gila gorako iruubibikoitz.berrizar.es Thank you. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain serdiagorko iragarpenak, garazi. Odeiak eta ostarteak izango ditugula dio gaurko iragarpenak, atxaldean bero odeiak igalde induz, joango dira eta baliteke animenka zaparradaren bat lehartzea. Eparaldeko aize da, atxaldean indartsuago eta temperaturei da okionean, nabarmen edo asko, jaitsiko dira gaur. hau izan da guztiak aurko albistegiari daokionez, informazio gehiago zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko egon puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música